Zentristen bozkari esker pasatu da neugia astelen untako eskualdearen kontseiluan, baina hortarako makronisten lege emendakinak onartu behar izan ditu alen juzek. TER trenen leiari idekitzea beraz, 2008 zazpitik goiti hasiko da, CGT sindikatuak gaitzetsi du erabakia, Julien de Lyon sindikatuko bozera mailea. Il n'y aura pas de meilleure offre, il n'y aura pas de meilleure régularité, les tarifs ne vont pas baisser, il n'y aura pas plus de cheminots dans les gares. Donc pour nous, c'était pas ça qui est joué. Ce qui se jouait, c'était le coût du salaire et du travail des cheminots. Et c'est à ça que l'on va s'attaquer avec cette convention. Hori baita, aldekoen argumentua TER eskaintza obetu. Hortarako, baldinsen kaiera bat osatu beharko dute hautatutako operatzaile pribatuarekin, baina horrek ez zuela deu saldatuko uste du CGTak. Izan SNCF, Renfe, Transdev, RATP, denek baldintza agiria errespetatu beharko dute nahiala ez. Hori egiten dugu jada jadanik, erraitea konkurentziatik pasatu behar girela tren gehiago ukaiteko, gezurra da, fait la prestation qu'on lui demande. Si le conseil régional dit je veux deux... historikoak egiten du galde egiten zaiona, eskualdeak eskatzen badizkio bi tren gehiago, bi tren gehiago egiten ditugu. Eskualdeko kontseiluak nahi duenaren araberakoa da dena. Exactement de ce que veut le conseil régional. Borondate politiko beraz, jakina Oksitaniako eskualdeak adibidez, bozkatu duela neohi horren amak urterako gibelatzea. Monsieur Rousset, qui se dit de gauche, va participer du dumping social et et à la casse de l'outil de service public historique en ouvrant un marché privé, en distribuant des euh, subventions publiques à euh, un opérateur ou à plusieurs opérateurs privés. Lau partetan irekiko zaio beraz tren zerbitzua konkurentziari lehen eskualdea potu izango da, ondotik limuzen eta perrigor, azkenik akitania eta beraz iparaldeko trenbideak.